هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون الله قوت يديني pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj kod kojim ćete biti sakupani.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 Uvažena braćo i sestre, izuzetno mi je drago da se možemo potpomagati u Allahu i Đelešanu u vjeri na ovaj način molim Allah i Đelešanu da moje i vaše prisustvo ovdje bude radi njega da ova vjera bude potpomognuta ovim seminarom i da sve primje se onoga što bi moglo da pokvari i moj i vaš dolazak otkloni od nas kao što ste već čuli Na ovome seminaru ćemo govoriti o djema bitnim oblastima šerijata ili islama, a to su opšta šerijatska ili fikska pravila i menheđ ehli sunneta vol džamata. Normalno, mi ćemo se zadovoljiti sa govorom o nekim šerijatskim pravilima, nećemo moći da spomenemo sva, niti ćemo imati vremena za to, a isto tako nećemo moći govoriti o cijelokupnom menedžu ehli sunneta o džemate, zadovolit ćemo sa nekim, nekim njegovim aspektima ili segmentima. Prvi ders, ders ćemo uvijek, znači, uh, davati, da, u prvom dersu ćemo davati prednost onome što je bitnije i važnije, a to je menedžu ehli sunneta o džemate. Prije nego što počnemo sa tim menedžom, moramo se upoznati sa spomenutim terminima termini koji se nalazi u samom ovome naslovu. Pa prva riječ u ovome naslovu je riječ menheđ. Riječ menheđ kratko rečeno znači program. A ono što mi njime ovdje podrazumijamo ovim našim predavanjima jeste sveokupni ili cjelokupni program koji zastupa i zagovara Ehli Sunne vol džema, u što ulazi vjerovanje, moral, propisi, odnos, međusobni odnos. Zatim pitanja našeg odnosa prema davet, prema džihadu i tako dalje. To bi ukratko bila definicija menheđa u okvirovi naših predavanja. Ehl, kad kažemo menheđ, ehli sunnata od džemata, riječ ehl u arabskom jeziku znači pripadnici ili sljedbenici. Znači program sljedbenika sunneta i džemata. Riječ sunnet se u šerijetskoj terminologiji koristi sa sljedećim značenjima. Prvo značenje jeste nasuprot novotariji. Pojam koji, koji je suprotan novotariji. Kad kažemo čovjek slijedi sunnet, to jest nije na novotariji. To je prvo značenje riječi sunnet. Drugo značenje jesu sunneti u ibadetima. Kad kažemo sunneti namaza, sunneti posta, sunneti hađa, mislimo na sunnete, mislimo znači na, na ovo određeno ograničeno značenje riječi sunnet. Treće značenje sunneta jeste put i pravac poslanika sallallahu alaihi sallam njegovih ashaba i prvih generacija. Znači sve ono na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi sallam i njegovi ashabi od učenja, od postupaka, ubjeđenja i, i ovaj, riječi i govora se smatra sunnetom i može se nazvati sunnetom. I četvrto značenje je kompletna poslanikova sa oselnem praksa ili tradicija bilo da je, bilo da je ovaj nešto izgovorio ili uradio ili prešutno odobrio to se naziva sunnetom nas interesuje nas interesuje ovaj treći, ovo treće značenje i kada kažemo menhe želi sunnetu o žemata podrazumijemo treće značenje a to je sve, sveukupni ovaj e, program ili pridržavanje za, za ono na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi u stvarima koje smo spomenuli a to je u traženju znanja ili u znanju u postupcima u riječima i u ubeđenjima Riječ džemat kratko rečeno znači okupljanje ili ujedinjavanje a u šerijatu može imati više značenja jer su se islamski učenjaci razišli oko značenja riječi džemat koja je spomenuta u vjerodostojnim hadisima a jedan od tih hadisa je su riječi poslanika sallallahu kada je govorio da će se njegov umet razići na 73 skupine i da će sve one u vatru osim jedne pa je na kraju rekao to je džemat E, islamski učenjaci ili akaidolozi su se razišli po pitanju značenja ove riječi džemat. Ko je to džemat? Pa jedan dio islamske uleme smatra da je taj džemat da su to ashabi radi Allah Jer u drugom rivajetu, u drugoj predaji kaže Hum men kane ala misli ma ana alaihi li jome ashabi. Znači to su oni koji budu na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi. Znači tumači džemat sa, sa ashabima. Drugo, drugi dio učenjaka smatra da je džemat da su to učenjaci. Zato nalazimo kod imama Buharije poglavlje u njegovoj zbirci, kada kaže poglavlje, riječi Allaha Đelešanu, e, mi smo vas učinili srednjim ummetom i naredba poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da se slijedi džemat, to jest učenjaci. Znači, nakon poglavlja riječi Allah Đelšanu i mi, vas, e, mi smo vas učinili središnjim umetom i naredba poslanika su sve da se sjedi džemat, to jest ovo, tuma, ovo tumačenje od Bukhari kaže, to jest učenjaci. I treće značenje od, od bitnijih značenja, jer ima znači, više još, još stavova islamskih učenjaka, ali mi ćemo se zadržati na ova tri. Treće značenje jeste da su to oni koji su se okupili oko islamskog vladara koji sudi po Allahom i Lušanu zakonu. I svaki onaj koji napusti tu grupu na, smatra se i umre, umre, umre, znači džahilijeskom smrću. To su tri značenja riječi džamat koja je spomenuta u vjerodostojnim hadisima. I do ovoga možemo shvatiti da, da džamat podrazumijeva dvije stvari. Prvo, to su znači, to je skupina ljudi koja se okupila oko islamskog vladara koji, koji postupa po Allahu i Želšanu knjizi sunnetu Allahu poslanika, a drugo značenje jeste da su se oni okupili oko prakse Allaho poslanika sa srlim i onoga na čemu je bio, na čemu su bili njegovi ashabi i ispravni, ispravni prethodnici. To bi bilo ukratko značenje riječi džemata. Nakon ovoga svega možemo da damo definiciju za ehli sunnetu od džemata. Dali smo znači pojedinačno za svako od ovih, sada možemo da izavimo s jednom, jednom cjelokupnom definicijom ehli sunneta od džemata. Kažu islamski učenjaci da su ehli sunnet wal džemat oni koji, se, koji propovjedaju ono što je propovjedao poslanik sa oselem i njegovi ashabi koji slijede sunnet i praću Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam i potpuno izbjegavaju novotarije bez obzira kada živjeli i na kome mjestu živjeli to je definicija ehli sunneta wal džemata Ha <laughs> ha زاهر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدري بنى التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدري المسلمون اليوم صح مرادهم يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب Što se tiče menheđa ahli sunnata wal džemata, mi ćemo govoriti o nekim, o nekim njegovim tačkama i aspektima, a prva tačka ili oblast koju, koju ćemo razmatrati jeste oblast akide. Dakle, ehli sunnet wal džemat ima svoje stavove u akidi, koji se normalno razlikuju od kao ova drugih grupacija koje su van ehli sunnata u džemata. Da bi bilo jasnije, postoje neke, znači, e, kako se kaže, špekulacije oko toga ko sve ulazi u ehli sunnata u džemata. A to smo neki dan govorili kada smo držali predavanje. Pa neki ubrajaju ješarije i maturidije i ove i one i moatezile ubrajaju ehli sunnata u džemata. I mi smo tada pojasnili da su ehli sunnata u džemata oni koji su se okupili oko sunneta i oko Allaha i Lašanu u knjige, da su to ehli sunnet u džemate. A svi oni koji se sa njima različili oko tih principa, oni ostaju muslimani, ali ne ulazi u ovaj uski krug ehli sunnet u džemate. Normalno, time da se razlikuju zavude njihove, pa su neki više, a neki su manje odstupili od ehli sunnet u džemate. Prva oblast koju ćemo razmatrati jeste oblast akide. Ehli sunnet u džemate ima svoje stavove u akidi, a mi ćemo spomenuti najbitniji. Ono po čemu, po čemu se ehli sunnet razlikuje od drugih grupacija. Prvo, prva tačka akide ehli sunneta od džemata jeste predanost Allahu Želešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa Potpuna predanost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa Vama je poznato da je akida vjerovanje ili ubjeđenje da je to gajb. Da, da, da stvari u koje mi vjerujemo putem akide su gajb, nevidljive. A nemoguće je spoznati te stvari osim putem Kur'ana i sunneta. Jer ono što mi ne vidimo, ne možemo ga znati osim onoliko koliko nam ga je opisao Allah i njegov poslanik. Zato kaže imam imam, taha, imam, e, imam Ibn Abil Iz u, u komentaru Tahavijske akide da čovjekov islam neće biti čvrst sve dok se, dok se ne preda Allahu Đelešanu njegovom poslaniku. Ljudski razum, bez obzira koliko bio jak, bez obzira koliko bio pronicljiv, ne može dosegnuti gajb i ono, ono što se ne vidi. I ne može znati ono što se ne vidi. I ne može znati detalje ili Allahove želešanu ili znači ne može, ne može poznavati zakonitosti Allahove želešanu i zakone koje on propisao niti njihove detalje osim onoliko koliko je Allah želešanu koliko je Allah želešanu objasnio Razum sam ne može, ne može te stvari spoznati ako, ako, se, ako se ne pokori Kur'anu i sunnetu. Ako se ne preda Allahu Želešanu njegovom poslaniku sa ovu Jer je razum ograničen i manjkav kao što naš vid je ograničen, kao što je naš sluh ograničen. Dok kod drugih skupina nalazimo suprotnu sliku. <clears throat> Oni se ne predaju Allahu Želešanu njegovom poslaniku, nego se njihova vjera zasniva na mišljenjima, na strastima, na pretpostavkama, a Kur'an i sunnet u stranu. I ako, ako se Kur'an i sunnet složi sa, sa ovim njihovim principima, onda ga uzimaju. Onda kažu te sad da izvoli Kur'an i sunnet. Daj Kur'an i sunnet, može. Ali ako se Kur'an i sunnet ne slože sa tim njihovim pokvarenim principima, odbacuju ili ga tumače ili znači indirektno indirektno odbijaju. Nema sumnje da sve zavule koje su, koje su nastale sve zavude koji su nastale oko nas i ovaj kojima smo mi svjedoci i odstupanja od Allaha i Đelešanu u vjeri nastala su upravo zbog toga što su ljudi dali prednost razumu nad poslanikom sa oselem tradicijom što su dali prednost svojim strastima nad Allahom i Đelešanu u vjeru zaboravio sam da spomenem neke bitne stvari vezano za, za, ovaj, za akidu prije nego što sam počeo sa ovim tačkama, sada su mi naumpale neke stvari koje sam bio planirao reći. A to su prije svega značenja akide. Riječ akida je uzeta u jeziku iz riječi el akad, što može imati značenje čvrstog vezivanja, može imati značenje ugovora, kao što kaže Allah Jelšanu, ja jel namenu ufu bil ukud, o vjernici ispunjavajte ugovore. Što se tiče značenje akide u, u šerijatskoj terminologiji kažu islamski učenjaci da je akida da je definicija akide sljedeća čvrsto vjerovanje u Allaha Đelešanu njegove poslanike, njegove meleke njegove knjige vjerovanje u Allaha Đelešanu odredbu dobru i zlu i vjerovanje u onaj svijet vjerovanje u ahiret zatim čvrsto vjerovanje u sve ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu od propisa od naredbi, od vijesti o priješnjim narodima. Zatim čvrsto vjerovanje u ono oko čega su se složili dobri predvodici ovoga umeta. I četvrta stvar, čvrsto predanje Allahu Đelešanu u njegovom sudu. Zatim u odredbi, u naredbama i zabranama. I čvrsto predanje Allahovom poslaniku sa osrlem u sudu, u naredbama i zabranama. To je znači akida, to je terminološko ili šerijatko značenje akide. Čime se bavi akida? Tematika akide. Uglavnom učenjaci Ehle Sunnata od džemata spominju u akidi sljedeće oblasti. Tevhid, Allahu Đelešanu jedinstvo. Zatim iman, vjerovanje. Islam, praktikovanje vjere, vanjski postupci. Zatim kader, Allahova Đelešanu odredba e, ljubav prema Allahu ljubav prema poslanici prema ovima ahabima radi Allahu anhu ljubav i mržnja u ime Allaha Đelešanu ljubav prema vjernicima mržnja prema nevjernicima e, vjerovanje u ono što se ne vidi u gajbi i odgovaranje svim zabudjelim sektama i nevjernicima to su, to su teme koje se obrađuju u islamskom akidetu Islamski učenjaci i učenjaci ili sudnjaci od džemata za akidu koriste sljedeće termine. Ja, prvi termin je ovaj koji sada spominjemo, to je akida. I na tu temu ili sa tim nazivom su napisane mnoge knjige. Možemo izdvojiti knjigu od Ibn Kuzemeta koja se zove El Etihad koja je izvedena od ove, od ove riječi. Zatim, za akidu islamski učenjaci koriste naziv Tevhid. Na univerzitetu gdje smo mi učili akida se zove imenom Tevhid. Zbog čega se zove Tevhidom Akida? Zato što je najčasnije poglade koji se izučava u Akidi upravo Tevhid, Allaho Đelešanu, jedinstvo. Tu možemo izdvojiti knjige e, Tevhid od šeha Muhammed ibn Abdul Wahaba koji je napisao znači, knjigu sa imenom Tevhid. Onda Ibn Huzeme koji je isto tako napisao knjigu Tevhid i drugih učenjaka. Od naziva koje islamski učenjaci koriste za, te, za Akidu jeste šerijat. Knjigu takve vrste je napisao učenjak Ala Đurri i tako se zove knjiga. Knjiga se zove Šerija, a u njoj govori o, o Akide Ali Sunnet Ol Iman. Zatim od naziva koji koriste je naziv El Iman. I zadnji naziv koji koriste je Sunnet. A o Sunnetu smo već govorili. Dok s druge strane nalazimo, nalazimo druge grupacije da za Akidu koriste Ilmul Kelam, zatim filozofija, zatim tasavuf ili misticizam ili metafizika ili teologija. Ovi pet naziva koriste za akidu. Međutim, mi kažemo da je pogrešno, pogrešno akidu nazivati ovim nazivima. Zbog čega? Zato što su sve ove stvari zasnovane na ljudskim mišljenjima, na, na, na prohtjevima, na zabudama, na pretpostavkama, na nesigurnosti, pune su kontradiktornosti, dok je objava zasnovana na ubjeđenju, Dok, dok je akida ili sunnet u džemata zasnovana na objavi, na ubjeđenju, nema kontradiktornosti i tako dalje. Vidimo da je pogrešno nazivati akidu ovim, ovim nazivima. Spomenuli smo da je prva tačka o kojoj ćemo govoriti kada je u pitanju menheđen ili sunnet u džemata tvoja akida. Spomenuli smo ovaj, da se ehli sunnet u džemata kada je u pitanju akida odlikuju sljedećim stvarima i spomenuli smo predanost Kur'anu i sunnetu. Druga stvar u kojoj se, u kojoj se odlikuje ehli sunnetu od džematu u svojoj akidi jeste umjerenost. Umjerenost, odnosno srednji put. Umjerenost, odnosno srednji put. Ta umjerenost se ogleda u sljedećim stvarima. Umjerenost u Allahim i Lešanu svoj, svojstvima i imenima. Ehli sunnetu od džemaat se nalazi između dvije skupine. Prva skupina Allahu Đelešanu pripisuje svojstva i imena, svojstva njegovih stvorenja. Pa kaže Allah ima ruka, ali njegova ruka je kao ruka njegovih stvorenja. Allah ima lice, ali njegovo lice je kao lice njegovih stvorenja i tako dalje. To je prva skupina koji su pretjerali u pritvrživanju svojstava Allahu Đelešanu. Prešli su granicu. Pritvrdili su, međutim, uporedili su ih sa, sa Allahu Đelešanu, sa, sa stvorenjima njegovih, sa svojstvama njegovih stvorenja. Imamo drugu skupinu, to su oni koji su iz opreznosti Allahu Đelešanu zanegirali ta svojstva i imena. Pa su rekli, ako bismo mi pritvrdili Allahu Đelešanu ta imena i svojstva, uporedili bismo ga sa njegovim stvorenjima. Druga krajnost. Iz opreznosti negirali su ono što je Allah Đelešanu sebi pritvrdio u Kur'anu i Sunnetu. A dokaz onog, znači dokaz stava koji je uzeo ovaj sunnet u džemacu riječi Allaha Želešanu, lejse ke mitlihi wa huwa as-sami'u al-basir. Nije ništa kao on, odgovor prvima. Ovo je Samiju Basir, on je taj koji sve čuje i sve vidi odgovor drugim. Allah sebi pritvrdio da čuje i vidi. Sad vi dođete i kaže Allah nema sluha, šta to znači? Da Allah ne čuje. كبروا الله الله الذليل بأرضنا يستنسر لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر أنا لا أخاف من القتال عليكم عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا أن تقهروا أنا لا أخاف من القتال عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا فتزلزل الأقدام بعد ثباتها ويغيب صوت هادر ومزمجر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله بليل بأرضنا يستنسر يستنسر بني إلى الجهاد وكبروا الله الله بليل بأرضنا يستنسر لن ترجع العبرات حقا ضائعا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا أنا لا أخاف من القتال عليكم, عليكم إني أخاف عليكم أن تسحروا أن أنا لا أخاف من القتال عليكم, عليكم إني أخاف عليكم أن تسحروا أن وتهزكم تلك المناصب مثلما هزت رجالا قبلكم فتغيروا إن تنصر الرحمن حقا أن تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله إن الذليل بأرضنا يستنسر يستنسر بني إلى الجهاد وكبروا الله الله أهيل بأرضنا يستنسر لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا عجبا لليل طال فيه رقادنا عجبا لقوم جهدهم يتبعثرون عجبا لليل طال فيه رقادنا عجبا لقوم جهدهم يتبعثرون كنا دعاة الحق يوم جهادنا إن تتركوا فإنكم لن تعذروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا قوموا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله إن الذليل بأرضنا يستنسروا يستنسروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله الذليل بأرضنا يستنسر لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر يا ويح قلبي والبلاد سليبة سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر يؤمنون يا ويح قلبي والبلاد سليبة سليبة يا ويح قلبي ليلنا لا يقمر فإلى متى تلك البلاد ينالها كيد وظلم حاقد متجبر إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا بني إلى الجهاد وكبروا الله الله إن الذليل بأرضنا يستنسر يستنسر بني إلى الجهاد وكبروا الله الله إن الذليل بأرضنا يستنسر لن ترجع العبرات حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصروا إن تنصروا الرحمن حقا تنصروا كونوا بني إذا دعيتم قوة قوة من هولها يخشى العدو ويصغر ويصغر كونوا بني إذا دعيتم قوة قوة من هولها يخشى العدو ويصغر ويصغر إن البلاد إذا تناحر أهلها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر في الروح هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا هل ترى المصباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا يا ظلالا راقصت أهدابها Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى شافق الأخبار في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا